akong bigyan ng dahilan para tabihan ka Mmm, kalma Pwede ka bang umalma? Isang ngiti pa sa akin talaga kita At habang tumatama yung vodka Mas lalo ka bang tumitindi Huwag mo naman ang asa ng sobra Hindi ako makakaindi At wala akong pakialam kung merong makakita Di na mangyayari ulit Malagabog na si ate Sobrang swabe Ang salbahe Tignan mo siya kung paano gumiling Para panlaban ang atake At malakang niya lang ang kailangan Tapos na kagad ang usapan Man, I wanna see her booty go left cheek, right cheek I wanna see her booty go subok sa akin Pero ikaw ang napiling matikman Sa lakas ng musika ang tumugtog-tog Ikaw lang gustong masayawan Ayaw kitang katabi, gusto kitang ibabaw Sa hibit ng kawit, di mo na ako mabitaw Lakas ng lupit, kaya di mo maiwasan Gusto ko marinig sa bibig mo aking pangalan Karen Jane, oh, it is you Dami ng iba pero hindi ikaw sila Then I tell them, yeah, baby, grabe Sa akin ka magdadalawang isip ka pa si ate Sobrang suave, ang salbahe Tignan mo siya kung paano gumiling Para panlaban ang atake At bala baby girl, just move if you wanna, shake if you wanna. Sige, look in, look in, look in do what you wanna. Twerk if you wanna, kabog lahat ng nakatingin. Shawty, why you so fine? Did you got it from your mama? Ass taas hanggang baba ha Alam ko namang palabang ka talaga ha Hindi ko titigilan yan hanggang Pag napalagabog na si ate Sobrang swabe, ang salbahe Tignan mo siya kung paano gumiling Para palaban ang atake At malakang niya lang ang